Sa akin ka na lang sana Huwag kang makinig dun sa iba Di ko kaya na wala ka Lagi akong umaasa Na ikaw ang katabi sa kada Babaon sa kama ng umaga Ayoko nang mawala ka Oo, grabe ka nung una kang makita Tanggal pagkasiga Para kang manika, babe Balihim na gusto gusto kong makita, ngiti pati hita Alam mong sariwa, hey Parang panaginip lang ng una Nung nasabi niya ngayon kung lumayo ka Tila pinunasan kanyang luha Biglang inubad niya lahat kusa Mga tropa mo di ako paborito pero katabi kita rito Isang ngiti mo lang alam ko na motibo Kahit nasa kwarto tayo parang paraiso Ah, ah, ah sa akin ka na lang sa ka sa iba Di ko kaya na wala ka Lagi akong umaasa Na ikaw ang katabi sa kada Babaon sa kama ng umaga Ayoko nang mawala ka Bahagari pagkatapos ng ulan Gusto na simulan Sindi sa usok para gumaan Sabay sa isip mong alam mong palaban Sa magandang katawan At chinitang merong puso tatuan Kahit anong pagsubok kakayanin Ako't ikaw mundo kalaban natin Di ka pwedeng malagay sa alanganin Nung nakita ko sa'yo hirap hanapin Mga problema mo yung pag-usapan natin Gabing maginawang sarap mo yakapin Isang gabing wala kang aalalahanin Kundi tumagay magpausok pa bagahin ah, Sa'kin ka na lang sana Huwag ka makinig dun sa iba Di ko kaya na wala ka Lagi akong umaas bisakada Babaon sa kama ng umaga Ayoko nang mawala ka Drinking, smoking Sabay tayo lumipad, magdamabi Kiss me all day Hit that all day Drinking, smoking Sabay tayo lumipad, magdamabi Kiss me all day Hit that all, babe lang sana Huwag kang makinig dun sa iba Di ko kaya na wala ka Lagi akong umaasa Na ikaw ang katabi sa kada Babaon sa kama ng umaga Ayoko nang mawala